Uzmite dakle srednji put, nalikujte savršenstvu i budite dobro volje. www.altak.com Sobah put vjernika. يقصده إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب والأسد لولا فراق الأرض ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصبي Ti si me učio da se brat brata nazove mobitelom ili telefonom, ko što radi učenik, pa kaže, brate, tu si pogrešio. Ili ako mi kažeš da je Mohamed Borča pogrešio, dobro. Nije meni poslanik Mohamed Borča. Nije meni poslanik i nusret imamoviš. Pa ja sam i tome, brate, slušao šest, sedam godina. Kitabu trži. A sad je mogu nešto nije u lijevi. Da li s tomom ili sa mnom? Ja idem pričam i govorim, hadijskom kuranskim tekstom, što su rekli učeni ljudi. A ti govoriš samo o mudrostima. Mudro bi bilo ovo, danas je bolje ovo. I vidjeli ste i vidite sami. I vidite sami kuda je ta sahva dovela. لها الناس من عجم ومن عربي والتبركة بملقى في أماكنه Mi u Bosni smo probali tu opciju, 90. i neke godine. Tada mi je ta opcija pokazala, o razumom obdarenju, draga moja braćo, šta nam je ta opcija glasanja 90 i neki godina pokazala? Hoće da vam kažem, neki su ošli svome gospodaru, neki su ošli u džihad, jedni su ostali tu. Od možda 4-5 hiljada skupine ili hiljade na jednom mjestu, ostalo je da se može nabrojati na prste desne ruke, draga moja braćo. Braća su neka odvedena prisilno na vrata namo, u zapalima, neki su u Bosni ubijeni, mučki ubijeni. Dajte nam, gdje je ta garancija? Gdje je bila ona garancija da, je čut, da će to biti manje zlo po nas ako to uradimo?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 I najveća hvala pripada našem stvoritelju, Allahu subhanahu wa ta'ala. Njega slavimo i veličamo i od njega oprost i uputu tražimo. koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, ti mimo njega nećeš naći nikoga da ga na pravi put uputi. A koga Allah subhanahu wa ta'ala i tvoje prvenosti ostavi u zabudi, ti mimo njega nećeš naći nikoga da ga na pravi put izvede. A zatim, najbolji govor je govor našeg gospodara, Allah subhanahu wa ta'ala, a najbolja uputa i uputa njegova roba i posljednje poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a najbolje stvari u pobjedu su novotanije, jer svaka novotanija je zabuda, a svaka zabuda vodi vatru. Draga moja braća, ja sam danas odlučio da pričamo o nečemu o čemu danas mnogi neće da govorim. Da li iz ovog milionog razloga to nas ne interesuje, Allah subhanahu wa ta'ala je ostavio ajat i hadise i mi ćemo sada govoriti ono što su oni koji su dostani da stoje na ovom mjestu da govore nešto mene ili su dali svoje živote da dostane ovu vjeru. Današnja dava ili sahma u Bosni uzela je nekakav smijet koji svi moramo priznati nije jasan. Ljudi koji su više ili do juče zajedno stanoma bili u sahmu, Ljudi koji su juče nama sa ovim mjesta govorili kako i šta treba da radimo, da li mi to htjeli draga moja braćo priznat ili ne, danas govore drugšije. I mi nismo krivi, kako kaže je Mohamed Muhitin Alilović, što su naše oči zavirili u knjige. Mi nismo krivi što molimo Allaha subhanahu wa ta'ala za uputu svih muslimana, pa nam Allah dao tu čustinu, da jasno razlikujemo istine od neistine. O čemu se radi? Novine koje se zovu sad, kako kažu islamske, ali su bolnom pogledu onoga što su bile islamske, nisu. I vidjet, će, vidjet ćete da na tim novinama više i ne piše islamski časopis. Zašto to pitajte oni koji vodi taj časopis? Zašto ovo govorim? Zato što je to novina koja je prva, prva odrekla se oni, oni sinova koji su platili svojim životima za ovu sahu i za ovu davu. Ako se sjećate davno, kada je počela pod navodnim znacima dava koja danas pokazuje svoje pravo lice, počela je od ukazivanja na ljudi koji su pozivali ovoj davi o kojoj mi danas govorimo i koju pozivamo. Među njima je bio Mohamed Fadr Porča, zatim Šej Jusuf Rahmetullah Elehi, Šej Nusret Imanović i svi oni koji su pozivali, koji su ostali da ostali pozivanja u onome ono što su pozivali. I molim Allah da na to učesti. Znaš što ovo kažem? Jer su te novine bile prve novine koji su pokazane ljudima, ne običnim masama, između ostalog i njima, ali ljudima koji, kod koji pije vode, kod, koji, kod ljudi koji su ovo doljavući gledali u stanju da nekog ih zatvore i da uhapse ili da se ograde od njih. I oni su pokazivali prstom. Evo, to su ti ljudi, neka znate, da su oni bili među našim redovima, ali se mi danas odričemo. Mi se odričujemo Muhammeda Farina Forče, Šeja Jusufa i ostalim. I zato ne znate da vam mi dajemo zemljeno svjetlo, radite svi šta god hoćete nama i sve jedno. Draga moja braćo, ovo je podlost koja se ne da izmeriti. I danas se od strane onih koji žele upakovati ovu davu, koji su samo čekali, a ja sam tome svjedom, da ne stane neko ko, najviše, ko je najviše hodao, vi to htjeli su znati ili ne, še i Jusuf, od njega nisu mogli dježati. Mi smo sa njim hodali, on je dolazio na terijenu, na lice mjesta, odmah ukazivao, nakon njegove smrti, pojavio se ovo što se pojavio. Napadnuta je ova dava, I oni koji su došli za njegovu ženazu, došli su tada pomogli njegovu davu. Vallahi vidio sam i svojim očima, jer sam bio sa Jusufom radi tu aleji. Nisu ga pomogli dok je bio živ. Tako oni gospodara Kjave, braćo, znam šta govorim. Nisu htjeli i nisu volili. Jer se sam vam žalio kad sam bio sa Jusufom u radi tu aleji, kaže, bojati je se. I neka se dobro kaže, da zapitaju daje, koji čekaju da dočas vide na dnevniku šta je se desilo pred Sarajevom žalijom. Kaj svoji žena i udobnih fotelja i u dobrim i skupim autima, koji su i muslimani izvajali da se vozaju sa njima. Čekali su da vidi šta će se desiti sa Jusufom. Allah im je dao da je se desilo to što je se desilo. Ali ta smrt i nakon njegove smrti na Hrvatsku Alehi je se puno stvari počelo odmatavati. I ovaj džemat To dobro zna. Vi to dobro znate, jer ste bili dugo učenici Jusufa na Zdu Alihi. Danas je dava uzdjela drugog baha. Počeli su da govore o Haridijama, o Tekfirovcima, o svemu onome što je u jednu ruku uzdjelo baha. Ali ne toliko koliko je se pričalo i koliko je se vremena provjelo. Mi u vama jer znamo ima jedan samo. Jedan samo. U Tešnju imaju dvojica. U Tuzli imaju dvojica. Na prste na brojac. Molim Allah da se njimom goj ne umroži. I to nisu Haridije. Ne daj Bože da su Haridije. Mi dobro znamo poslu. Ali o Murcijama, da je se povala računa o Murcijama i u njihovoj jačini. Da su dalje pove našome računa, vidjeli bi Belaja. Vidjeli bi da oni koji slušaju godinama, prepoznavali bi sebe. A oni to ne govore, jer će oni koji slušaju napašće im. Nastaće velike probleme. Vjerujte, braćo, tako bi Allah, da danas napravite anketu, da pitate, braće, šta je iman, definicija i sunata na džamata. Allah zna koliko bi ispravno odgovorilo. Mi nismo li stavova Haridija, koji su imali stavili sve u jedno, šta god odradiš nevjernici. Ili suprotno Hasmurđijama, koji kažu da je samo srcem povjerovati to je dovoljno. Da djela ne ulaze u sastavni dio imara. I vidjet ćete danas drugi segment na što su udarili, a to je ahlak. Ahlak muslimana. Kako to? Kako to da 15 godina sahne ili koliko već u Mosli? Nije se toliko davala pažnja tome. Jednostavno, draga moja braćo, govori se o ahlaku. O ahlaku da mi nemamo ahlaka. Da mi odjednom ne ličimo na sebe. Da smo grubi u dali, da smo grubi u pozivanju. Ja vas pitam, Ako je to tako, otkud ovaj brat predava koji je došao iz Njemačke i od dobro ruštine na razumije bosanski jezik? Otkud jedi ovdje? Otkud jedi ovdje? Ili drugi brat koji je za 15 dana prešao suparu i on jedi ovdje? Jer to dava koje oni govori ja ovak? Ne, to je dava Mohameda sallallahu alaihi wa sallam. I nema draga moja braćo, nema Allaha bez ispravnog tevhida. Ne možeš ti meni, brate moje, pričat da jedan sufija koji luta u kremu na tomu dana Allah, samo zato što ti je se radio. Ili je hafiz Kur'ana i pružio ti ovu drljavučki osmi. Jer ima platu hiljadu maraka, a na njemu hips ima još 150. On nikakvih problema nema. Samo je problem samo kako da ti uzme dinar, ti ne govori. I tebi se smije 24 sata ovo daja. Nikad ti problema nema. A brat koji ustane na saba, na noćni namaz, i čitav dan radi na bauštelji, da bi stekao halan i metak, i dođe na već umoran, malo se smrko ti, odmah odimaš mikroskop. Odimaš odmaš mikroskop, kompjuter gleda na to sve sfere satelita, I kažeš mu što ti se prgo. To ti smeta. Ne vallahi. Ne vallahi. Čovjek koji nema ispravnog tevhida ne može imati ahlapa. Ne može imati ovu komponentu. Ne može imati komponentu bez ispravnog tevhida. I nemoj mi, brate, moj red. Nemoj mi red da onaj koji je novotar da ima bolji ahlap od mu Ne vallahi. Ne vallahi. Vežna mi je draga brata koja je umazena, prenađeni muljem sa čistim tevhidom od onog koji sebe naziva hlapio, a radi ono suprotno što je Allah njegov profesor sve naredno. Radi suprotno da ne govorimo o onim institucijama koje su institucija širka i kofra. Ljudi je to da vas pozivaju u čisti tevhid. Oni vas pozivaju da upotpunite svoj ahlak demokratskim izborima. Titulama, da sjedite sa njima, da im ništa ne govorite. Da im ništa ne govorite. Subhanallah. I drugi dio dave koji je počeo, izmakao im, kaže, samo na dobro pozivaj. Kaže Allah u prijevodu značenja, ti naređuj na dobro, odračaj od zlata. Prije svega ti sad tako lijepo. Zaleđu me dobro noća u glavu, ne zna li ta se kloni. Zašto ovo kažem? Kažu islamski učenjaci. Kažu islamski učenjaci. Adem Ali Selam poslanje i ono što je bilo kod njega su bili mu vahidi i pozivaju na dobro. Nuh Ali Selam je morao imati ovaj drugi segment da odvraća od širka. I pogledajte danas, draga moja braćova samo govore pozivaj na dobro. Ali vrati moj, moraš odvrćati od zla. To je neobojiv dio kao vida i dal. A vrila je segment kao da je neizmakio. Zašto? Zašto im to gledi? Zato što odvraćanje od zla poloči, polaži za svoj mužo i belaje. Polaži za svoj belaje, jer moraš čovjeku red, vrati moj, ili ti već koji si, ne znam, to što radiš, to je širk vam pa objasniti, pojasniti, da to ne smije uzimati za Boga. I kad to počneš, onda imaš velaje. Nego vaše je šutit i kažeš, čekaj, nisu to vremena. Pusti i naprotiv pravdanje širka i glasanja i demokratije nazivaju manjim zlom. La havle, vela kuvete illa bilah. La havle, vela kuvete illa bilah kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna širke dhulmu azim, draga moja braša, kaže Allah jer ne da je širk najveća nebrada. Najveća nebrada, kaže Allah jer ne da je širk. I da Allah jer ne šaru, sve osim širka oprašta. I ti to, moj, znate, nazivaš manje zlo. U redu, Ako kažu neki islamski učenjaci, kažem, ne kažem da sam odobio, ne daj Bože, ja se ne pitam za ovo. Ali ja vas pitam, draga moja braćo, da li danas ko bira ovdje u Bosni? Da li vam je niko naredio da činite šip? Da li vas niko počelo hasiti? Mi znamo dobro šta je prava, šta je prisila, kada šta moramo uraditi. Vas i nas i te daje niko ovdje nije davno prstom. Još nas niko nije davno prstom. Trebamo samo govoriti onaj drugi dio imana koji je manji od onoj šake. Jer smo u stanju, nismo u mogućnosti. Trebamo govoriti jezicima i odnačak od dva. Ništa više. I onda pogledajte i pogledajte kuda je došla i dok se dovela ova dava. I dok su doveli ovi metodi da danas kad ugledaš brata da ima malo dužu bravo, vallahi, vallahi, <laughs> da te duži gledeće na doavi, ured je postao stranak među svojim. Malo fali da postane zanim među svojim. Ne možeš svijetu među da kažeš o tevhidu, jer ako govoriš o tevhidu, ne moguće da čovjek zna šta je iman, a da ne zna šta je kupio. To je nemoguće, braćo moja draga. Znači, ne moguće da čovjek spozna Allah subhanahu wa ta'ala, a da ne zna šta je šir, to je nemoguće. Jer Allah je u upotrebe svoje milosti da mi to naučimo preko poslanika. Ono lije da samo njemu i vade činimo. Nikome više. Može to bez širka? Bez poznavanja širka? Ne može. A ako poznav počnemo i naučimo, i molimo Allah da nas povećava i vadeva, da nas naučite u odlaš ono što je jahla. Kada razliš ono šta je tebi, odlaš ono znaš i šta je šit, i šta je kufr, i šta je ritet, i šta je novotarija. I onda ćemo imati ahlak. Imaćemo ahlak. Jer oni ljudi koji svoje živote zadoše i koji su dali inša Allah uzdjala šehidi, šeće sa desne strane svoga gospodara na sebi dali. Koji su to ljudi, draga moja braća? koji su dobro spoznali šta je tebi, kad su ga naučili, spoznali, zapravili, primjerili djavu. I skopili trgovi sa svim gospodarom. A mi danas, nam, draga moja, braću, uči, da skopimo trgovinu. I plašuje nas, i žele da se bojimo, i da sklapamo trgovinu sa koje kakvim institucijama, sa koje kakvim demokratskim partijama, sekularistima, ili onima koji sebi pripisuju neozobila ove izrafe, da samo oni imaju ekskluzivno pravo da govore o ovoj vjeri. I da samo oni imaju pravo da vode ovaj narod u zavodu što je istina. Što je istina. Drže ih kao vreću. Kao vreću u špajzovima. U dobrom mraku. Ne govoreš im tamo mora doći s vanjske strane i ne upozravajući na to. Rekli smo da taj šehadet i to pozivanje i taj ahlak jeste na dvojivi dio islama, ali on ne dolazi iz vrstavljida. I pogledajte danas čovjeka, pogledajte danas čovjeka koji čini širk, koji radi razne videove novotarije, dobiti kaj kabura. Čini ibadet nekome mimo Allah subhanahu wa ta'ala, mušlika i razni sorta kufra. Da li oni braćo imaju ahlak? Je li to ahlak? Danas braća kad ugledaju čovjeka, došao iz Njemačke, lijepo se sredio, samo mu sad ne lijepo i kaže, dobar dan, nasmije mu se, vidi, kaže, kako je lijepog ahlaka. Dragi moji brate, dragi moji brate, kako će biti lijepog ahlaka neko koga je Allah subhanahu wa ta'ala udalio od svoje milosti? što ti normalan? Kako će taj čovjek biti lijepog ahlaka? Jedne prilike sa Jusufom Rahimudula Alehi o na halku Kur'ana poslije sama hramada u Krušovi i Žani u Makari. Pitao sam učitelja svom, ja šeji, tu je bio jedan sufija, Hafiz Kur'ana. Ja šeji. Evo, on se nije podnosi prema sebi. Nije ti ništa rekao. Ne govori ti ništa ružno. Našto će meni Jusuf na to leji. Ja, sad čekaj, kaže malo. Sad čekaj malo. Dok u njemu ne probri ono što treba da probri, pa ćeš vidjeti kako bi ona hlaka. Valvahi nakon mjeseca dana dolazimo ponovo na isto mjesto sa istim čovjekom na halku Kur'ana. Taj I dovodi još jedno i kaže, mora ti izaći napolje, hoće mu otići s nečim. Kaže, meni Jusuf, to je laj, sam ti rekao še. Jer sam ti kaže, rekao, evo ga. To su ljudi koji imaju već iru, koji su vidjeli, znaju dobro šta su novotari. Njegova, njegova ona nutrina je se morala pokazati. Pa je spoljašao od kata. Pokazala se. I ja sam vidio da je to tako. Kaže, imam Ibn Kajim Rahmetullah Rehi, Kaže čovjek koji je bio na sunnetu, pa otišao među novotara. Kaže u očima novotara nije ništa drugo do očiti licemjer. Do očiti licemjer. Molimo Lada da se toga sačuvamo. Bismillah, alhamdulillah. Draga moja braća, današnji umet je žedan ljudi koji žele da žive na ovom vjeru. Današnji umet je žedan islamskih učenjaka koji će raditi u stanu sa Allahom objavom. Današnji umet, draga moja braća, treba ljude koji će nam dostaviti vjeru i pokazati kako je čista vjeru i kako je slatka i koji će nam objasniti da vrijedi za ovu vjeru život, da. Današnji umet treba ljude koji će stojati na čelu sami i nas i da nas vode stazama ispravnih prethodnika. Ja, draga moja braća, ja, draga moja braća, ne mogu znači da Omer ibn Hattab radijallahu anhu glasa za nekog. Ja ne mogu znači da Ebu Bekr razdjela vam kaže ja glasam za ono ili za ono. Ja to u našoj mani ne mogu završiti. I ne može me niko ubijeti u suprotnu. Jer želim, a molim Allah da nas time pomogne, da dođemo pred svog stvoritelja i kada mu pogledamo lice u lice, kažemo gospodaru moj, a ti znaš jer si sve propisao i stvorio, šta će se desiti? Gospodar moj, dolazim pred tebe bez širka. I dolazim pred tebe, gospodar moj, bez šubi i sumnji koji sam radio ili nisam na dunjalku. I umjesto, draga moja braćo, da se danas akcenat baci na pozivanje u tebhid, cijelog čovječanstva. Pa i nas sami, jer je očito, očito je da se pokazalo da dosta, dosta, dosta braće ovaj i ovu veselu nije upoznalo kako treba. I umjesto da se svi bacije na odgajanje generacija ljudi koji će niša Allahu Teala Allahovu riječ uspostavljati na zemlji. Jer ovo je Allahova zemlja. Sve je Allahu i Allah traži od nas da se na njegovoj zemlji sprovode njegovi zakoni. I da mi danas borimo se za to. Jer, draga moja braća, suprotno, ako budemo izgubili ovu meselu, ili ako, ne daj Bože, uradimo nešto što nas može odnesti suprotnost od tevhida, onda nećemo dobro završiti. onda nećemo, drago moja braćo, nikako dobro završiti, ni na ovom, ani na ovom svijetu. Pozivanje u tevhi je bila na sve preme želeća. Svi, jer su mali poslanika. Da se samo Allahu i bade čini. Da je samo Allah jedini Bog kome se i bade čini. Da se samo njemu robuje. I nikome mimo njega subhanahu wa ta'ala. A danas, danas se bijeli i knjige koji će ne daj Bože, ne daj Bože, brate moj, da dođeš na sudni dan i nosiš bitaku, a na njem piše Suleiman Tejić. Ne daj Bože da dođeš na sudni dan, da nosiš karticu, a na njem piše ne daj Bože, Allah moj sačuvaj nas toga. I vidjet ćete, braće moja draga, vidjet ćete vallahi, mi u Bosni smo probali tu opciju, 90. neke godine. Šta nam je ta opcija pokazala? O razumom obdarenju, draga moja braćo, šta nam je ta opcija glasanja 90. neke godine pokazala? Ošto da vam kažem, braća su se zbog ovog milionog razloga morala spršiti da sve strane. Neki su ošli s ome gospodaru, neki su ošli u džihad, jedni su ostali tu. Od možda 4-5 hiljada skupine ili hiljade na jednom mjestu, ostalo je da se može nabrijat na prste desne ruke zrana moja braća. Šta je se desilo? Braća su neka odvedena prisilo na vrata namo, u zasolima, Neki su u Bosni ubijeni, mogučki ubijeni. Dajte nam, gdje je ta garancija? Gdje je bila ona garancija da, je, da će to biti manje zlo po nas ako to uradimo? Pogledajte kako je se zlo desilo lako toga. Napadnuti su od strane oni koji su nam držali vazove i desove, najbolji sinovi, ovi dali. Valahi, ja vam mogu dokazati. Ja vam mogu dokazati, ja nauk i nepismen čovjek, po pitanju šarijata. Mogu vam dokazati, jer sam hodao ponov sa Jusufom na Jutalaleji i pričao sa dajima i nakon njegove smrti na Jutalaleji. Pričao sa dajima i kada mu kaže, on napada ono pred kim ja učim, reći ću otvoreno Nusreta Imamovića. Napada njega, ja mu kažem, pa dobro, brate, i se ga upozorio na to koje pogriješio, to je ahlak da brata upozoriš, brate, pogrešio si tu, tu, ne, kaže, ne može, odte, šta je? Ti si me učio, da se brat, brata, nazove mobitelom ili telefonom, ko što radi učeni, pa kaže, brate, tu si pogrešio. Ili ako mi kaže da je Mohamed Poča pogrešio, dobro, nije meni poslanik Mohamed Poča, nije meni poslanik Nusret Imamović, pa ja sam i tebe, brate, slušao šest, sedam godina, kitab tevhid, a sad ne mogu nešto nije u redu. Da li s tobom ili sa mnom? Ja i dalje pričam i govorim hadijskom kuranskim tekstom što su rekli učeni ljudi. A ti govoriš samo o mudrostima. Možda bi bilo ovo, danas je bolje ovo. Vidjeli ste i vidite sami. I vidite sami kuda je ta sahva dovela. I ja, molim Allah, ti me ne iskušam. Fakultet Medjenija ušao u svoj fakultetar, i predaje predmet vjeronauke. I predaje predmet vjeronauke. A ja ću vam ispričati jedan detalj što je se desio moje učetke. To je ta njihovo manje zlo i te mudrosti i danure koje oni kažu. Na predmetu vjeronauke, učiteljica koja predaje nastavnica moje učetke, ima predmet koji se zove Moja domovina, draga moja braća. U tom predmetu imaju stavke. Kaže, obaveze i dužnosti prema domoj u mojoj, to jest ovoj Bosni i Hercegovini, je kaže da je pazimo, da moramo poštovati njezine zakone, da moramo svoj život dati za nju, ako je to potrebno. I nije zlo, sad ćete vidjeti koliko je veće zlo ovo što je nastavca tog klineta uradila tim učenicima. Kaže, naredila im je da ustanu svi, moji djece, nije htjela ustati. Da ustanu svi i onda im rekla, stavite ruku na srce desno i da ponavljaju zakljetu za njom, a ta zakljeta glasi da će, da se kunu životom, da će se boriti i poštovati zakone ovog ljudskog, demokratskog sistema. Allaha mi, ovo je istina. Ja vas pitam, draga moja braćo, ja sam reagovu, poslao sam pismo, to je da sam čiranovke. Nadalo sam joj sada uvodu pisma, što znači ona je zna da sam tekvira, znači nisam je protekvirio. Uljedno, fino poslao pismo, kolegi nastavničkog centra me proglasio, ludi i nenormalni. Allah, hvala za tome. Ja sam uradio što je do mene. Allah moj, ti u poti, Ako se zato, ako nisu, ti si mudan i znaš šta ćeš raditi sa njima. I ja kad obavijestim dalje ovome, zašto i vi dalje niste napravili kolegi, pa to osudili javno, ne možete, zašto? Ne zamenjujte Allahove ajte za nešto što malo vrijedi. Zato što ćeš možda nekom ko ti je blizak ili spremaš sebi mjesto u tim institucijama, morati mu napraviti belaj, pa će on morati odakle otići. Pa je manje je zlo da on poziva moje djete da ustane da čini širk. Pa je manje zlo da ovo, da ovo, da ovo, da ovo, šta je manje zlo? Najpreće, brate, da ja ustaneš i kažeš, meni Allah se prisao na fakult. ja vas napuštam s ovim kompletnim vašim programom. Zapamati dobro, Allah što te uvijeti tako. Ali oni neće da zamjenjuju ugodne učinjonce, da zamijene lijepe fotelje, dobra auta, kredite, stanove, sve su braćom podobljali, nisu svi, nemojte me pogrešno shvatiti, ali ćete vidjeti velika većina. I kad uđe dunjaluk u srce, kada dođu binari i dirhevni, onda, dragi moj brate, nećeš ni govoriti za Allahom vjeru, kažu islamski učenjaci. Za onog ko poziva u vjeru je važno da dunjaluk stavi od svoja stopala. Da ga upotrebljava, a ne da mu služi. Kako mi ljudi vidjeli da on ne čezni i da ne žudi za pozicijom. Aha. Dunjaluk pod stopala. Ovdje čim dođe u pitanje dunjaluk, ne, na račun vjeri, ne na račun meni. Kaže dalje, islamski učenjaci kažu, zato su zli učenjaci, dobro slušajte ovo, zato su zli i pokvareni učenjaci, pozivali ljude svojim jezicima, a ujedno i ujedno i odračali svojim postupcima. Allah vakar, Allah vakar, pogledajte, kažu islamski učenjaci, da su, kaže, zli učenjaci, pozivali ljude svojim jezicima, znači poziva, govorili dobro, a kaže, odračali svojim postupcima. Govorili su ono što nisu radili. Kaže Allah je lašao u prirodu značenja. Ja ne želim da činim ono što vama zabranim. Jedino želim da učinim dobro koliko mogu. A uskrih moj zavisi od Allaha. U njega se uzdano i njemu se vraća. Ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne islami muslimani. Molim Allaha za lašao da ove riječi budu koristi ime njoma. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari iskrenost. Molim Allah za rašanahu da nam podari daje. Da ujedini safove svih muslimana. Da nas uputi sve na pravi put. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da, ujed, da ujedini naše daje. Molim Allah za rašanahu da pomogne islam i muslimane i sve muđajne i gdje god žive ne razne borbice. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ubrza svoj pomiru. Allahu naš podari nam snage. Allahu naš pomozi svoje muđahide u Iraku, u Afganistanu, u Čečeni, u Kašmiru, u Palestini. I svoj da mi se voli da tvoja riječ bude gornja. Allahu moj, utječemo ti se od unajmjenog pera. Allahu moj, utječemo ti se od unajmjenog pera. Allahu naš, utječemo ti se od zlih jezika od potvore, od ugovaranja. Allah, odaš, pomoži nas, omili nas islam u našim srcima i sastavi nas sa poslanicima, šehidima i iskoristima.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 Ostaje samo put vjernika. الجهاد حياته فتقدما رفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما في كل تراجش اسم كريم استاذن طلبها ضج سبع من أراضي أمتي سارت كريمي كودم ليرنيكا فارسا عفى القعود منعما منعما وقلبها حياته فتقدما www.altak.com Soba Put Vjernika Soba namenjena svima onima koji su u potrazi za onim čega nema na svakom koraku. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlje za koje kaže mnogo toga a najmanje istine Allahove robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom gostovani uživo širok izbor audio predavanja Dajlja sa naše govorno područje, kao i upoznavalaca problematike s kojom se naš umet danas susreće. Istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnitskih knjiga. Halil izzati masrođa, fa hujulu Allahi kad im talakat, subhanil izzati masrođa. Posjetite nas na www.altov.com Soba put vjernika Na portalima www.stazomislama.com i www.esunne.com vam nudimo islamske teme, informativni materijal, kutubhana, video i audio, downloaden arhive, Kur'an i tefsir, akida, fikr, zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Zato nas posjetite www.pautal.com soba u vjeru. A neće biti ono što Allah hoće. Ono ono ono A neće biti ono što Allah hoće. A neće biti ono što vi hoće. A neće biti ono što vi hoće. أشرق النور المبين وأتى الهاف الأمين هل لنا الكون فيها بها لا تقوم سوبا بود